Cornelius Ego optimus discipulorum in ludo eram nam ceteri discipuli omnes peiores erant male computabant male scribebant male recitabant qui a cotidie in ludo dormiebant nec magistro parebant ego solus bene computabam bene scribebam bene recitabam qui annunquam in ludo dormiebam sed omnia verba magistri audiebam Et semper ei parebam